Υπάρχει φυσικά και η εφαρμογή ε, Κόνη Παύλα Ονέρ διαθέσιμη για κατέβασμα και στο Play Store και στο iTunes και για σας που αγαπάτε αυτή την εκπομπή ειδικότερα, υπάρχει το σχετικό γκρουπάκι στο facebook, γράφτε με ελληνικούς χαρακτήρες ραδιοφωνική εκπομπή «Απολαύστε ανεύθυνα» και βρίσκεται εκεί όλες τις ε, περασμένες εκπομπές, πατάτε το link, σας πηγαίνει στο archive.org που είναι η πλατφόρμα που φιλοξενεί τις ε, μας και ε, υπάρχει και tracklist ώστε να ξέρετε σε κάθε εκπομπή τι έχετε να περιμένετε να ακούσετε. Είναι όλες οι ανεβασμένες, αν και <laughs> οι τελευταίες, δεν ξέρω μήπως έφταξε που ήταν μέσα οι γιορτές, ε, δεν έχουν τύχει έτσι τόσο μεγάλης ε, ακροματικότητας. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι εκεί και σας περιμένουμε να τις ε, τιμήσετε με τα αυτιά σας παρθενική εκπομπή από τα για το έτος, για το 2025. Η προηγούμενη Δευτέρα, εκτός που ήταν και αργία, με έβρισκε να επιστρέφω από ταξίδι. Σκέφτηκα η πρώτη στικτόδης ε, έτσι, ε, φλασιά ήταν να κάνω μουσικές σε σχέση με το ταξίδι. Για άλλη μια φορά βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη και ίσως θα θυμάστε οι παλιότεροι ακροατές και το αφιέρωμα που είχαμε κάνει στο Anatolian ε, Rock και ήταν έτσι μεγάλος ο πειρασμός να κάνω το αφιέρωμα αυτό volume 2 αλλά ε, αποφάσισα να μην ε, έτσι προτρέξω και να κάνουμε κάτι λίγο πιο διαφορετικό όπως είχε γίνει και εκείνο το αφιέρωμα με τα γυναικεία ονόματα σκέφτηκα ότι καθώς η επόμενη μέρα από την προηγούμενη Δευτέρα ήταν ε, η μέρα του Αγιανιού ότι πόσα κομμάτια έχουν ε, γραφτεί για Γιάννηδες, ε, για Τζόνς, Τζόνιδες τα Ε, αν στη δικιά μας γλώσσα ας πούμε το Κώστας ή το Νίκος ή το Γιάννης επίσης είναι τα πιο κοινά ονόματα νομίζω στην αγγλική και αμερικανική κουλτούρα γενικότερα, όχι μόνο τη μουσική. Ε, αν θες να πεις για κάποιον ο οποίος είναι έτσι ένας κοινό συνητός ας πούμε, δε, πολύ εύκολο θα μπει το όνομα John, ακόμα και στα αστυνομικά. Να έχετε προσέξει, όταν βρίσκουμε ας πούμε ένα ε, πτώμα γνώστων στοιχείο, ε, John Doe ή Jane Doe, αν είναι γυναίκα. Οπότε, να, έφτασε η η ολοκλήρωση της ιδέας με τραγούδια για Γιάννηδες. Και ο καθένας από αυτούς έχει να, να μας πει μια διαφορετική ιστορία για τον εαυτό του. Ο πρώτος αυτής της λίστας δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος παρά αυτόν τον κύριο. Αυτός ήταν ο Γιάννης, ο οποίος ε, πρέπει να τα πάει καλά. Ε, επί της ουσίας ε, το good δεν γράφεται όπως ε, φαντάζεστε, αλλά G-O-O-D-E και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Το κομμάτι λοιπόν του Chuck Berry από τα 1958 είναι σχεδόν ημιαυτογραφικό και από πολλούς αναγνωρίζεται ως το πρώτο ever ε, rock and roll ε, hit ε, το οποίο μιλάει κιόλας για το ίδιο το rock and roll και την επιτυχία ας πούμε ενός αστέρα αυτού. παρόλο που ο Μπέρι είχε τελειώσει το σχολείο, το τραγούδι περιγράφει ένα αγράμματο έτσι, χωριατόπεδο από τη Λουιζιάννα, ο οποίος δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει, αλλά μπορούσε να παίξει την κιθάρα διαολεμένα ο χαρακτήρας που περιγράφεται στο Johnny B. Good ε, επί της ουσίας με το κομμάτι ε, δέχεται ας πούμε παρότρινση ε, στην ε, αποστολή του ας πούμε να φτιάξει το όνομά του, να φτιάξει τη φήμη του στη μουσική και την παρότρινση τη δέχεται και από την μητέρα του που τον υπεραγαπάει αλλά και από ντόπιου fans. Μικρή λεπτομέρεια ότι ο Τσακ Πέρι ε, μεγάλωσε στην ε, οδό Good που γράφεται όπως σας είπα πριν ε, G-O-O-D-E που όλα αυτά στο St. Louis. Οπότε εκεί με μια τσαχπινιά έβαλε τον εαυτό του μέσα στο ίδιο το κομμάτι. Το περιοδικό Rolling Stone έχει χαρακτηρίσει αυτό το κομμάτι ότι ανήκει επίτιμα στη λίστα των 500 ε, καλύτερων κομματιών όλων των καιρών. Φοβερά <laughs> βαρύγδουπες αυτές οι λίστες, αλλά εντάξει. Νομίζω κομμάτι σαν κι αυτό το αξίζει. Υπάρχουν διάφοροι Γιάννηδες που το άκουσμα του ονόματός τους σε συνδυασμό με το επίθετο μας φέρνουν στο μυαλό κάποιες ε, ε, εκλάμψεις, κάποιες έτσι ε, αυτόματες συνάψεις, ας πούμε, αν θέλετε. Κάποιες ε, εικόνες και κάποια στερεότυπα, αν θέλετε. Η Lady Gaga, λοιπόν, ε, σε αυτό το κομμάτι του 2016, έχει βαρεθεί να συναναστρέφεται με αγόρια ε, που δεν παίρνουν σοβαρά τον εαυτό τους και που είναι έτσι πολύ μαλθακά και ψάχνει έναν άντρα έτσι πιο αρσενικό, πιο βαρβάτο, ξέρετε τώρα. Εμείς μπορεί να λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω, σαν το Σουγκλάκο ας πούμε ή σαν τον ε, Κούρκουλο. Στην Αμερική όμως, κακά τα ψέματα, κανείς δεν είναι τόσο άντρα όσο John Wayne. Lady Gaga, John Wayne. Αυτή ήταν η Lady Gaga. Ε, πρέπει να σας πω ότι έτσι προσωπικά σαν ραδιοφωνικός παραγωγός ποτέ δεν ε, με ξετρέλανε αλλά της έδωσα έτσι τη δέουσα προσοχή πρώτη φορά στην ε, ταινία στην οποία συμπροταγωνίστησε το Joker 2 το οποίο ούτε πήρε εισπρακτικά αυτά που ήθελε ούτε και από κριτικές και η αλήθεια είναι ότι όντω ήταν λίγο αλόκοτη ταινία, κυρίω γιατί είχε να ανταγωνιστεί τον ίδιο τη στο μύθο ε, την, ε, ε, την παρακαταθήκη ας πούμε του Joker 1. Αλλά έχει το ενδιαφέρον της και αν δεν την έχετε δει σας την συστήνω να τη δείτε. Η Lady Gaga λοιπόν συχάθηκε πια τα αγοράκια της πόλης. Μας λέει «Every John is just the same. I'm sick of the city games. I crave a real wild man. I'm strung out on John Wayne». Έτσι πολύ επιθετικά και αποφασιστικά ε, μας ε, διευκρινίζει ξεκάθαρα ποιος είναι πλέον ο σωματότυπος ας πούμε του ε, cowboy στην ουσία που περιμένει. Καμία επαφή δηλαδή με τον ε, Γιάννη που περιγράφει η Σέλη Φαμπάρες. Johnny Angel. Ε, αυτό το έφηβο κορίτσι σε αυτό το, την επιτυχία από το 1962 ένα πολύ όμορφο pop κομμάτι έχει λοιπόν ε, μεγάλη καψούρα με ένα αγόρι που ονομάζεται Johnny παρόλα αυτά παίρνει την ε, λάθος μέθοδο πούμε για να, το, να την ε, προσέξει και ο Τζόνι δεν ξέρει καν ότι υπάρχει. Από το να πιάσει μαζί του την κουβέντα ή να αρχίσει να βλέπει ας πούμε άλλα αγόρια, να βγαίνει ραντεβού, η καψουρεμένη αφηγήτρια ε, απορρίπτει όλες τις άλλες προσφορές ε, από τους άλλους που την ε, και περιμένει στο περιθώριο μήπως κάποια στιγμή ο Τζόνι την ε, προσέξει. Δύσκολα τα πράγματα. Μήπως δεν είναι και τόσο άγγελος τελικά ο Τζόνι. Τζόνι Angel. happy other fella call me up for a date, but I just sit and wait. I'd rather concentrate on Johnny and Jen, cause I love him, and I pray that someday he'll love me, and together we will see how lovely heaven will be. I'm in heaven. με το χαρακτηριστικό έτσι, vibe της εποχής, ε, late 50s, αρχές 60s, ε, το στερεοτυπικό έτσι, αμερικάνικο ε, που το βλέπουμε και σε πολλές ταινίες της εποχής, το κοριτσόπουλο που περιμένει τον άγγελό της, τον Johnny Angel. Αλλά όπως είπαμε και πριν, μάλλον θα πιαστεί λίγο να περιμένει. Καλύτερα να αλλάξει πλευρό. Καλησπέρα στο φίλο Σπύρο και στον φίλο Φώτη ε, και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια χρονιά απολαύστε ανέθινα. Καλησπέρα και στον ε, φίλο Δημήτρη. Μας γράφει ο Σπύρος για τα αρχαιοελληνικά ονόματα. Ε, αν έχετε φίλους που έχουν... Ε, έτσι, μικρά παιδιά ή αν έχετε κυκλοφορήσει σε παιδικές χαρές ή σε παιδικά πάρτι θα δείτε ότι πλέον τα αρχαιοελληνικά είναι η πλειοψηφία. Δηλαδή ε, Μαρία, Κατερίνα, Νίκος, Κώστας, Στέλιος κτλ. τείνουν να εκλείψουν και υπάρχουν ε, όλα αυτά τα περίεργα αναξίμανδρος και ε, αγισίλαος και ε, φτέρπη κτλ. κτλ. Ο επόμενος ε, Γιάννης της λίστας μας ε, ήταν Γιάννης ο ίδιος, αλλά έχουν γραφτεί και για αυτόν, ενώ ήταν ο ίδιος μουσικός, πολλά κομμάτια. Και δεν είναι τυχαίο γιατί είχε μια ζωή σχεδόν μυθιστορηματική με πάθη, με εξαρτήσεις, με μεγάλα love story και με ακόμα πιο μεγάλα και σπουδαία κομμάτια. Η φιγούρα του άντρα στα μαύρα, γιατί για τον Τζόνι Κάς μιλάμε το σύνορα, ενεπνέει και θα... ενέπνευσε και θα ενεπνέει πολλούς ε, νέους ας πούμε να ακολουθήσουν ε, το δρόμο του. Με τον ίδιο τρόπο που ε, ενέπνεαν ε, οι Beatniks, ο Κέρουακ, ο Μπουκόφσκι κτλ. κτλ. Έτσι λοιπόν, ο τσαντισμένος ε, νέος σε αυτό το τραγούδι του 2007 του Jason Aldin, ε, ξαφνικά παρετείται από τη δουλειά του μέσα στο θυμό και παίρνει τηλέφωνο την ε, σύντροφό του και της λέει ότι θα έρθει να την πάρει με την ε, του. Πόσο πιο αμερικάνικο το μεταξύ. Ε, πετάει μέσα τη βαλίτσα της στο πίσω κάθισμα και φεύγουν ε, από την πόλη με τα τραγούδια του Τζόνι Κάς να παίζουν δυνατά στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. Ο προορισμός τους φυσικά είναι το Las Vegas όπου ε, σχεδιάζουν να εξαφανιστούν. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το... Ε, α, δεν σχεδιάζουν καταρχάς ποτέ να ξαναγυρίσουν. Αλλά όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό το σχέδιο δεν πάει πάντα και πάρα πολύ καλά. Jason Aldin, Johnny Cash. Screw you, man. Picked up my cell, rang my baby's bell, said I'm three miles from home. I said, Sugar, what you put on that sundress I like so much? 57 miles to the outskirts of Las Vegas. What do you say we go get married by a preacher man who looks like Elvis? Yeah, mama. We're sure enough to worry about telling your mama goodbye. We'll send her a souvenir postcard. Johnny λοιπόν, το τίτλος του κομματιού, μην μπερδεύεστε, Τζέισον Άλντιν και θα τον ξαναβρούμε τον άντρα με τα μαύρα, όπως τον ε, <laughs> περιέγραφε και η ταινία, σε άλλα δύο κομμάτια στο βάθος αυτής της λίστας με τους ε, Γιάννηδες. Γιατί, πώς να το κάνουμε, στούντιο <laughs> δίχως Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Το επόμενο κομμάτι ε, ε, το, η πρώτη αστεία σύμπτωση είναι ότι αυτός που το τραγουδάει λέγεται Jimmy Dean, όχι James, ε, Jimmy Dean. Ε, αυτό και μόνο του δημιουργεί έτσι μια αλφα ε, σύγχυση αν θέλετε. Αλλά ε, ο Γιάννης που περιγράφεται είναι αρκετά έτσι επιβλητικός. Big Bad John από τα 1961. Το κομμάτι, αν και μοιάζει σαν να είναι βιογραφικό, είναι επί της ε, μυθοπλασία και περιγράφει την ιστορία ενός ε, παγιδευμένου μεταλλορίχου στη Νέα Ορλεάνη που παίρνει έτσι μυθικές ε, διαστάσεις η περσόνα του και η ιστορία του. Όπως σας είπα το κομμάτι δεν βασίζεται σε κάποια αληθινή ιστορία, ήταν κάπως σαν έτσι ...αστισμός μεταξύ του τραγουδιστή και του group, αλλά κατάφερε να γίνει ε, hit νούμερο ένα... και στα pop charts και στα country charts. Ο χαρακτήρας που περιγράφεται στο κομμάτι του Jimmy Dean, ε, αν και μη υπαρκτός, είναι πολύ ελαφριά βασισμένος σε έναν ηθοποιό φίλο τότε του Dean. Στην ιστορία λοιπόν του Big Bad John, ο John είναι ένας επιβλητικός άντρας που η φήμη του προηγείται από αυτόν και φήμες λένε ότι μια φορά σκότωσε έναν άντρα γιατί ε, για την καρδιά μιας ε, γυναίκας από το καχούν.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 Οι άντρες διαφεύγουν τελευταία στιγμή από το ρηχείο και μην έχοντας τίποτα να κάνουν για να τον σώσουν, σφραγίζουν το ορυχείο και τον ε, θεωρούν ας πούμε ε, νεκρό πλέον. Η ηρωική του αυτή πράξη θα μείνει στους αιώνες των αιώνων σε μια μαρμάρινη πλάκα έξω από το ρηχείο.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 Big John. Big John. Big John. Big Bad John. Big John. Big John. Big Bad John. Tune on. and Tune of reality. Conan Web Radio. Το πρώτο μισάωρο της απόψινής εκπομπής Απολαύστε Νέθινα, εσείως είναι πίσω μας και οδεύουμε προς το δεύτερο. Πρώτη εκπομπή για το 2025 και έχουμε αφιέρωμα στους ε, Γιάννηδες 45 ε, με ενός κοκόρου γνώση, ποιο ξέρει. Ίσως ε, ε, στην Αγγλική, στη Λατινική αν θέλετε, Τζόνιδες, ίσως ε, μας αποδειχτούν πιο έξυπνοι. Ακριβώς ε, μετά το σπότον και μισή ήταν οι Queens of the Stone Age και μας μίλησαν για έναν ε, κοινό, απλό συνηθισμένο Γιάννη, Regular John, από το ντεμπούτο τους, το ομώνυμο Queens of the Stone Age. Είναι και το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο και έχει δηλώσει ο Josh Home, ο frontman δηλαδή των ε, Queens, ότι είναι το αγαπημένο του κομμάτι της μπάντας όλων των εποχών, από όλα τα playlist. Υπάρχει και έντονη παραφιλολογία ότι τι σημαίνουν οι γιατί είναι αρκετά αφαιρετικοί αν τους ψάξετε και βέβαια το, η ενηγματική αναφορά σε ένα νούμερο που είναι τηλέφωνο, είναι συντεταγμένες. Ε, μπορείτε να βρείτε διάφορα chatrooms που συζητάνε αναλύσεις επί αναλύσεων, τι μπορεί να συμβαίνει αυτό το νούμερο ή μπορεί να είναι και τόσο απλά τα πράγματα, αν θυμάστε στην τελευταία εκπομπή που κάναμε για το 24, που <laughs> είχε πει ο Μακάρνι ότι το κομμάτι το έκανα έτσι με τα νούμερα να είναι λέξεις και όχι νούμερα, απλά γιατί έχει καλύτερη ρήμα. Οπότε εμείς μπορούμε να βάζουμε στο μυαλό μας έτσι τέρατα και θεωρίες συνωμοσία. και απλά εκείνη τη στιγμή ο καλλιτέχνης μπορεί να έχει βρει πούμε, ένα φοβερό κιθαριστικό ριφ και απλά να θέλει τυχαίες ε, λέξεις να του ταιριάξουν ε, στο μέτρο. Καλησπέρα στον ε, φίλο Στέλιο και στην Άννη και στον Όμηρο φυσικά που τα είπαμε και από κοντά. αυτό το αφιέρωμα, το απόψινό, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μένα από κοινωνιολογικής άποψης. Η Ρέμπα Μάκεντάιρ θα πάρει τη σκητάλη με ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο και έτσι αρκούντος στεναχωρητικό. She thinks his name was John. Μια κοπέλα, μετά από μια τρελή βραδιά γεμάτη αλκοόλ και χορό, γνωρίζει κάποιον τύπο που μάλλον μπορεί να τον λέγανε John, ε, κάνουν ό,τι κάνουν και μετά η κοπέλα έχει AIDS. Το κομμάτι γράφτηκε την εποχή που η επιδημία του αιώνα ε, απασχολούσε ακόμα πολύ την κοινή γνώμη, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο η country κοινότητα δεν μιλούσε γι' αυτό. Για πάρα πολλές δεκαετίες το κομμάτι της ε, Reba McIntyre ήταν το μοναδικό country κομμάτι που έπιανε το καυτό ζήτημα του AIDS. She thinks his name was John. much wine. ομολογώ δεν την ήξερα την ε, Ρέμπα Μακεντάρ. Η country δεν είναι ακριβώς ε, το φόρτε μου, ούτε έτσι... Ε, ούτε εύκολα θα βάλω στο σπίτι να ακούσω country, πολύ λίγα πράγματα. Ε, ξέρω ότι της ε, Κατερίνας Σταμάτης αρέσουν πιο πολύ. Μας γράφει διάφορα ενδιαφέροντα βιογραφικά για την ε, Ρέμπα Μακεντάρ, ο Όμηρος, σε σχέση με ταινίες κιόλας. Ε, με αυτά τα αφιερώματα, εκτός από πλούσιο έτσι, κοινωνιολογικό υλικό, έχει ένα ενδιαφέρον πως ξαναβρισκόμαστε μπροστά σε μπάντε που τις γνωρίσαμε από άλλα αντίστοιχα αφιερώματα. Αν θυμάστε λοιπόν, ε, εκεί αρχές Νοέμβρη υπήρξε το αφιέρωμα με τα τραγούδια με τίτλους «Σιδηρόδρομο» και εκεί ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε σε αυτήν την εκπομπή τον Σούφτζαν Στίβενς και ε, μυηθήκαμε στη μαγεία του φοβερού άλμπουμ «Come on, feel the Illinois» ωραίο λογοπαίγνιο εδώ λοιπόν ο Σούφτζαν Στίβενς ε, κάνει κάτι αρκετά τολμηρό καταπιάνεται με έναν John Wayne, όχι τόσο λαμπερό σαν τον ε, ηθοποιό, αλλά τον John Wayne Gacy Jr. Μιλάω για τον ε, ε, serial killer και βιαστή, ο οποίος, αν τον θυμάστε ή αν <laughs> σας κάνει να τον ξεχωρίσετε πιο εύκολα στο μυαλό, είναι αυτός που ντυνόταν και κλόουν που πρέπει να έχει σκοτώσει γύρω στα 33-34 άτομα. Κάνουν λοιπόν αυτοί ε, ο Σέφτσαν Στίβενς κάνει την αναγωγή ότι κάποτε και αυτός ε, θα ήταν ένα μικρό αγόρι που δεν θα έχει περάσει και πολύ καλά στην ε, νιώτη του και στην παιδική του ηλικία για να καταλήξει να, είναι, να γίνει αυτός που έγινε. Σουφτζαν Στίβενς, John Βέισι Casey Jr. in my best behavior. I am really just like him. Look beneath the floorboards for the secrets I πολύ έτσι, υποβλητικό κομμάτι. Ε, νομίζω πρέπει να υπάρχει κλασικά στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ για την ζωή του, ε, του John Wayne Gacy Jr. Ε, περίεργη ιστορία, όπως οι περισσότερες των ε, serial ε, killers. Σας είπα πιο πριν στην αρχή της εκπομπής για τον ένα και μοναδικό Τζον της καρδιάς μας, τον άνθρωπο με τα μαύρα, που θα μας ξαναπασχολήσει στη λίστα. Ο Τζόνι Κάς λοιπόν ε, είχε μια ζωή που ήταν ε, έτσι αυτό που λένε roller coaster με τα πάντα και τα κάτω της. Ήταν ε, για πολλά χρόνια αλκοολικός, ήταν επίσης εθισμένος στα βαρβιτουρικά και στις αμφεταμίνες και παρόλο που ε, είχε πάρει 13 γκράμμι και άλλα σημαντικά βραβεία, ο διάσημος ε, συνθέτης και κιθαρίστας ήταν ε, διάσημος ότι πάλευε μονίμως με τους δικούς του προσωπικούς ε, δαίμονες. Είχε συλληφθεί 7 φορές και είχε έτσι ε, φτάσει κοντά στο θάνατο πάρα πολλές φορές και οι φίλοι του προσπαθούσαν πολλές φορές να κάνουν αυτό το intervention που λένε και στο χωριό μου, δηλαδή να <laughs> σε ξυπνήσουν, ας πούμε να σε παρακινήσουν να ξεκόψεις από τις ουσίες και είχε μπει και ξαναβγεί πολλές φορές από, από, τοξινοτικά κέντρα. Ε, κάθε φορά, τους πάντων, η νυφαλιότητα είναι ένα ξύπνημα, είναι μια καινούργια αρχή και ο Τζόνι Κάς ήταν καθαρός και νυφάλιος αρκετές φορές για πολλά χρόνια σε μέχρι που ξανακύλαγε. Το κομμάτι που θα ακούσουμε γράφτηκε το 1985 από έναν προσωπικό φίλο του Τζόνι Κάς, τον ε, country μουσικό Waylon Jenkins. Το κομμάτι λέγεται Good Morning John και όπως καταλαβαίνετε δεν μιλάει για το καφέ του Τζόνι Κάς, αλλά κατά κάποιο τρόπο σαν ένα καλωσόρισμα του καινούργιου του εαυτού. Το κομμάτι έχει κυκλοφορήσει περίπου μια δεκαετία νωρίτερα από άλλον ε, τραγουδιστή, συνθέτη και φίλο του Τζόνι Κάς, τον Κρίς Κριστόφρισον, ε, σαν μέρος έτσι, μιας, ε, ενός εορτασμού της νυφαλιότητας. Ε, εκτιμώντας τις νέες αρχές, το τραγούδι είναι ένα τραγούδι προσεκτικής αισιοδοξία και εστιάζει σε αυτό το μέλλον που έρχεται από έναν ε, τοξικομανή, ο οποίος σιγά σιγά συνέρχεται. Ο αφηγητής του κομματιού εκφράζει την αγάπη και την υποστήριξη για το φίλο του και παρόλα αυτά και εκτός από αυτό την ε, ανακούφιση καθώς ε, καλωσορίζει τον Τζον στο υπόλοιπο της ζωής του. Ο άνθρωπος με τα μαύρα ε, πάλεψε με αυτούς τους ε, θυσμούς, ε, κάποτε κερδίζοντας και κάποτε χάνοντας και χάνοντας οριστικά ε, τη μάχη αυτή αν θέλετε με το θάνατό του το 2003. Waylon Jenkins, Good Morning John. Good morning John Ain't it great to see your future shining brighter than the naked light of day? You made a jump. But I confess there was a time or two I thought that you might let it slip away. I love you, John. In the cold and holy darkness, you were always shining brighter than a star. God bless you, John. For the love and joy you've given and the living inspiration that you are. You scared me, John. Cause you cross so many borders into danger with the price upon your head. They got you, John. And it hurt to see so many friends who ran along beside you lying dead. I know you, John. There ain't nothing can't handle now, cause there ain't nothing bigger than your heart. Keep shining, John. For you owe it to the others and their It's a rocky road to glory, but the straightest and the strongest will survive. Keep smiling, John. We won't make it there tomorrow, but today let's say we're lucky we're alive. I'll see you, John. the best of good intentions have a way of getting scattered by the wind. I need a job. You can lose your mind and memory, but you ain't gonna lose me as your friend. Good morning, John. Νομίζω σε αυτό το αφιέρωμα με τους ε, Τζόνιδες <laughs> ακούσαμε πιο πολύ country από όσο δεν έχω ακούσει σε ολόκληρη μου τη ζωή. Ο Johnny Boy των 21 ε, Pilots δεν έρχεται από την ε, επαρχιακή Αμερική. Το κομμάτι αυτό το έγραψε ο frontman των 21 Pilots, Tyler Joseph και αφορά τον μπαμπά του ο οποίος έχασε τη δουλειά του στην απαρχή της οικονομικής κρίσης του 2000-2008. Ε, θυμάστε και η κατάρρευση των ε, Lehman Brothers, τα στεγαστικά δάνεια και όλα αυτά που ακολούθησαν και φτάσαν ε, και στη δικιά μας χώρα, δεν ξεχνιούνται εύκολα. Βλέποντας λοιπόν ο τραγουδιστής του group τον ε, πατέρα του ενώ έχει ικανότητες, να είναι άνεργος, να είναι στην κατάθλιψη και απλά να ράζει στο σπίτι, έκανε τον ε, γιο να αισθάνεται αβοήθητος και κάπως έτσι γράφτηκε αυτό το κομμάτι. Εκείνη την εποχή που γράφτηκε, 22 ε, εκατομμύρια ακόμα Αμερικάνοι χάσανε τις δουλειές τους. Είναι ασύλληπτο το νούμερο και σε κάνει να σκέφτεσαι πόσο αλληλένδετη είναι η οικονομία και πόσο ζόρικα είναι αυτά τα, <laughs> ε, τα πατατράκα, πούμε, που γίνονται στη μία πλευρά του πλανήτη και ξαφνικά τα φέρουν όλα τούμπα. Και ειδικά όταν τα πατατράκα αυτά οφείλονται τις ε, φούσκες. Το κομμάτι λοιπόν περιγράφει έναν άντρα ο οποίος χάνει τη δουλειά του και είναι πολύ έτσι ντροπαλός, πολύ ντροπιασμένος μάλλον να το πει στη γυναίκα του και παρόλα τα προσόντα του και τις ικανότητές του, μένει ε, στο πάτωμα, σε εμβριακή στάση που λέμε, ε, σκεφτόμενος για την απώλεια της δουλειά του και ε, έχοντας και στο πίσω μέρος του μυαλού την αυτοκτονία. Ο αφηγητής ε, προσπαθεί να ξυψώσει ας πούμε την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου και να τον κουβαλήσει ας πούμε ασφαλώς μέσα από αυτή την περιστασιακή κατηφόρα της ε, ζωής του. Ε, το να χάσει τη δουλειά σου είναι ένα πράγμα που μπορεί να σε καταρρακώσει ψυχικά, το μόνο σίγουρο, και μπορεί να σε φέρει στην κατάθλιψη πολύ εύκολα. Νομίζω από τις πιο έτσι, ζόρικες ταινίες εκείνης της εποχής ήταν το τσεκούρι του Γαβρά που OK, ήταν μυθοπλασία αλλά περιέγραφε ακριβώς αυτό το αίσθημα. Ο πάτερ φαμίλιας ας πούμε, ο οποίος ε, ξαφνικά δεν είχε τρόπο να ε, συντηρήσει την οικογένειά του και δεν ήταν αυτό που ήταν ε, πριν. Να μην τύχει σε κανέναν και ποτέ να μην ξανάρθει κάτι τέτοιο ούτε εδώ, ούτε έξω. Τέλος πάντων, πολύ <laughs> βαρύναμε. Ας ε, ακούσουμε το κομμάτι 21 Pilots, Johnny Boy. from work this time. He never really told his wife, he never really told a lie. And this time he decides that it's alright. It's alright. No one really knows his mind, and no one knows behind his eyes. The man deserves a medal, but he's never really won a prize before. He goes to lock the door. inside. Sometimes I will carry all your shame, and I will carry. Johnny boy. Get up, cause the world has left you lying on the ground. You're my pride and joy, you're my pride and joy. Get up, Johnny boy, because we all need you now. Get up, Johnny boy. manner web radio and depart from reality. Ακριβώς στα μισά και της απόψινής εκπομπής, μία ώρα πίσω μας, μία ώρα μας απομένει. Για σας που συντονιστήκατε μόλις τώρα στον Κόνιον Air, είναι η εκπομπή «Απολαύστε ανέθινα», πρώτη για το 2025 και έχουμε αφιέρωμα στους Γιάννηδες, τους Τζόνιδες. Έχουμε ακούσει ήδη πολλές ε, ετερόκλητες ε, ιστορίες. Ακριβώς μετά το spot των 8 ε, ήταν οι The Might Be Giants Can't Keep Johnny Down. Ο Τζόνι του κομματιού λοιπόν είναι ένας ε, ζηλόφθον ε, και πικρόχολος άνθρωπος. Από το 2011 μας έρχεται αυτό το κομμάτι ο οποίος ε, δεν ξεχνάει τίποτα, είναι μνησίκακος και έχει συνέχεια έτσι ε, κακίες μέσα του. Νιώθει ότι όλοι είναι εναντίον του και δεν αφήνει κανέναν να τον ε, κρατήσει εντός του. Can keep Johnny down. Αυτό που λέει ακριβώς το κομμάτι. Αν συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά ακόμα λίγο, στο τέλος το εγώ εναντίον του κόσμου θα είναι και πραγματικότητα, όπως λέει εδώ το σχόλιο στο άρθρο. Ε, το επόμενο κομμάτι είναι τραγουδισμένο από Τζόνι, τον Τζον Μέλενκαμπ και λέγεται Τζον Κόκερς. Ο Τζον Κόκερς είναι μια φανταστική περσόνα. Ε, από το 2008 μας έρχεται αυτό το κομμάτι και είναι έτσι λίγο και αυτό βάρη. Είναι ένας άντρας ο οποίος... Ε, μένει μόνος του σε, στο τέλος ενός ε, χωματόδρομου κάπου στην επαρχία, έχει χάσει την επαφή με την οικογένειά του και κάποιος που είναι έτσι τόσο μόνος του και δεν έχει καθόλου επαφές ή φίλους ε, δεν είναι περίεργο πως δεν έχει κάτι να περιμένει. Ο απελπισμένος αυτός ε, άντρας έχει αφήσει όλες τις αξίες που πρέσβευε παλιά και τώρα το μόνο που σκέφτεται είναι να φροντίσει τον εαυτό του ε, δεχόμενος, δέχοντας, ε, συγγνώμη, ε, ότι είναι, να, τώρα αυτή είναι μια περίεργη αμερικάνικη παρομοίωση, he's a square peg in a round hole. Μάλλον αυτό αναφέρεται στο παιχνιδάκι το βρεφικό με τα σχήματα που πρέπει να χωρέσεις μέσα στις τρύπες. Ε, αυτός ο εγωκεντρικός λοιπόν αφηγητής ε, έχει παρα, παραδοθεί από το να προσπαθεί να συντροφεύσει άλλους ανθρώπους και πιστεύει ότι μια μέρα απλά θα βαρεθεί τόσο πολύ τη ζωή του που απλά θα κάτσει κάτω και θα πεθάνει και κανένας δεν θα ε, του λείψει. Δεν θα λείψει σε κανέναν, συγγνώμη. Ο συνθέτης και τραγουδιστής John Mellencamp έχει εξηγήσει ότι η περσόνα του John Cockers ε, αντιπροσωπεύει τον κάθε έτσι αγενή και ασεβή άνθρωπο που δεν ε, εκτιμά την ε, κοινοτική ζωή. Το, κάποιο, το κάθε στραβόξυλο θα λέγαμε. Ε, υπάρχει πολλές φορές αυτή έτσι, η αφήγηση σε τέτοια κομμάτια. Θα θυμόσαστε ίσως και χαρακτηριστικά το τραγούδι των Simon Garfunkel, το I Am a Rock, που έλεγε εκεί ο Πολ Σάιμον ότι δεν χρειάζομαι κάποιον να είμαι ένα νησί. Έχω τα βιβλία μου, την ποιησή μου κτλ. Τζον Μέλεκαμπ, Τζον Κόκερς. I don't I just take πολύ μοναξιά, παιδί μου. Τζον Μέλενκαμπ για τον ε, το Τζον ε, ε, πιο αλαφριές καταστάσεις, αλλά παρόλα αυτά τοξικές θα λέγαμε. Johnny Get Angry. Πρέπει να θυμώσει αυτός ο Johnny από την ε, Joanie Sommers από το 1962. Η Σόμερς λοιπόν είναι πραγματικός ε, μπελάς. Ε, γιατί αυτό που θέλει ε, θα μπορούσε να έχει ας πούμε και ε, οριακά κάποιος να, την, ε, να της, βρέξει. Ο αφηγητής ε, αναφέρει ότι χρειάζεται τον φίλο της, τον Τζόνι, να είναι a brave man, a caveman, ένας άνθρωπος των σπηλαίων δηλαδή, και να είναι πιο κριτικός από τους ε, άλλους άντρες που θέλουν να την συνοδεύσουν στο χορό. Ε, Παρ' όλα αυτά η κοπέλα παίζει και συναισθηματικά παιχνίδια με τον Τζόνι και τα χαλάει μαζί του απλά και μόνο για να δει την ε, αντίδρασή του. Μετά ε, ε, είναι, χωρίς να είναι ικανοποιημένη από την αντίδρασή του, η μικρή πριγκίπισσα θέλει ο Τζόνι να θυμώσει και να, ε, να την κατσαβιάσει Μάλλον ο Τζόνι πρέπει να φύγει τρέχοντας μακριά η κοπέλα δεν θέλει υγιείς ε, σχέσεις. Johnny Summers, Johnny Get Angry. see what you would do. You stood there and hung your head, made me wish that I were dead. Oh, Johnny, get angry, Johnny, get mad. Give me the biggest lecture I ever had. I am. πολύ όμορφο κομμάτι, παρόλο τη συμπεριφορά έτσι, <laughs> της ε, που είναι ε, λίγο αλόκοτη και δεν ξέρω ποιοι από εσάς ε, έχετε ακούσει, ε, γουστάρατε μουσικές ταξιαρχίες. Πάντως η αρχή του κομματιού μοιάζει πάρα πάρα πολύ με το περιβόητο κομμάτι <laughs> που μας τραγουδούσε ο Τζίμις Πανούσης για το σεσουάρ του κομμωτηρίου κτλ. τα Ε, η αρχή δηλαδή, το ρηφάκι αυτό το, με το μπάσο. Ε, η τρίτη αναφορά σε αυτή τη λίστα, στον άνθρωπο με τα μαύρα, το κομμάτι λέγεται Johnny Met June από την Selby Lynn. Ο Johnny Cash γνώρισε πρώτη φορά την ε, June Carter ε, στο backstage του Grand Ole Opry το 1956 όταν αυτός ήταν παντρεμένος ακόμα στην πρώτη του γυναίκα. Η Κάρτερ ε, έκανε δεύτερα φωνητικά για τον Elvis εκείνο τον καιρό. Το κομμάτι που θα ακούσουμε γράφτηκε το 2005 και δεν μιλάει για εκείνη τη συνάντησή του, αλλά για την ε, τελευταία και αμετάκλητη συνάντησή τους πολλές δεκαετίες αργότερα. Μια ε, συνάντηση στον άλλο κόσμο όπου ο Τζόνι Κάς ε, ξαναβρέθηκε με την αγάπη του και σύζυγό του για 35 χρόνια. Η Τζουν ήταν ε, πολύ σημαντικό στήριγμα για τον ε, Τζόνι στον αγώνα του ενάντια στους θυσμούς και είχε και αυτή τα δικά της θέματα με εξαρτήσεις. Φτιάξανε πολύ όμορφες μουσικές και αναμνήσεις μαζί. Πέθανε το 2003 με αυτόν να τις κρατάει το χέρι την ε, ακολούθηση στο θάνατο λιγότερο από τέσσερις μήνες μετά. Selby Λίν, Johnny Μετ June. I got some news today from the radio man. He spoke the words somber and as softly as he can, the world stood still. And the sky opened up. I made my way to fill up my coffee cup. Then it occurred to me as the daylight sky shone blue. Today's day that Johnny met June. He waited a while, he knew that he would. He was gonna hang around here for as long as he could. The days went by, and hours idle passed. He was never sure just how long he would last. But there's not much love in a lonely room. Today's the day that Johnny met June. Hey, my darling, hey, my sweet. I waited on a day when I knew we would meet. Hey, my sun, hey, my moon. Today's the day that Johnny met you. Now we're starting over, it's the place that we are. You look more than pretty underneath all the stars. Love, love is a burning thing. Oh, how I still love to hear you sing. Oh, and everything we ever heard about heaven is true. Today's the day that Johnny met June. Today's the day that Johnny met June. Να μια καλή ιδέα λοιπόν που δεν την είχα σκεφτεί ποτέ για μελλοντικό αφιέρωμα. Έχουμε κάνει αφιέρωμα για ασυνήθιστα ντουέτα. Έχουμε κάνει αφιέρωμα για ντουέτα όπου υπάρχουν οικογενειακοί δεσμοί. Ε, πατέρας και κόρη, μητέρα και γιος κτλ. κτλ. Δεν έχουμε κάνει αφιέρωμα σε ντουέτα που ήταν ζευγάρια και που φτιάχναν μουσική μαζί. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω και υπάρχουν και πολλά πολλά παραδείγματα πέραν ε, του Τζόνι Κας ας πούμε και της Τζουν ε, Κάρτερ πέραν της Γιόκο Όνο ε, και του Τζον Λένον θα βρούμε πολύ ζουμί νομίζω. Ο Johnny Θάντερ που μας περιγράφουν οι Kinks από το 1968 είναι ένας ε, επαναστάτης μηχανόβιος, πολύ στερεοτυπική εικόνα από τα late 60s. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο Τζόνι, οδηγεί στην λεωφόρο, κινείται σαν την αστραπή και δεν χρειάζεται τίποτα από κανέναν. Ναι. Μα πόσο, <laughs> πόσο ολιγαρκής. Ο σκληροτράχυλος αυτός ε, τύπος πολεμάει αν τα καταφέρει μέσα στη ζωή, τη βγάζει με πολύ λίγα και αρνείται να ακούσει τους ανθρώπους της ε, πόλης, τους ε, βολεμένους θα λέγαμε. Ο Τζόνι τους γυρνάει την πλάτη του γιατί απλά δεν τους χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας για τον καθένα μας εκεί έξω και η γλυκιά Ελένα ε, τον γλυκό κοιτάζει και προσεύχεται για τη σωτηρία της ψυχής του. Ε, αν και οι άνθρωποι της πόλης, townspeople γράφει εδώ το άρθρο, δεν θα τον ε, σπάσουνε για να του βάλουν λογική, μπορεί κάποια στιγμή η Έλενα να τα καταφέρει να το κάνει αυτό, να τον κάνει να ή απλά θα πάει μαζί του και θα είναι έτσι στο, στο πίσω κάθισμα της μηχανής του. The King's Johnny Thunder. Johnny Thunder lives on water, feeds on trust Είχα ξεχάσει πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι και γι' αυτό και το διάλεξα αυτή την ε, διασκευή και όχι το original του Robert Palmer. Εσείως ε, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της κουμπής και οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Αν κλικάρατε μόλις τώρα στη συχνότητα του Κόνιον Air, είναι εκπομπή Λάφστα Νέθινα. είμαι ο Κώστας και έχουμε αφιέρωμα σε Γιάννηδες Τζόνς αγγλιστή και Τζόνιδες. Ε, John and Mary λοιπόν, ένα κομμάτι από το 1980, αρχική εκτέλεση Robert Palmer, διασκευή εδώ πολύ όμορφη από τους Placebo, ένα ε, γλυκό πικρό κομμάτι επίσης, με ένα πολύ έτσι χαρακτηριστικό beat. Ο John λοιπόν είναι ένας ε, καθέξιν ε, ε cheater, πώς το μεταφράζουμε το cheater, ε, άπιστος σύζυγος τέλος πάντων, ο οποίος ε, είναι σε ένα συνεχές ε, κυνηγητό, γύρω από τον ποδόγυρο που λέγανε και παλιά. Ε, το μόνο που θέλει και χρειάζεται είναι να είναι κοινωνικά αποδεκτός και να πιστεύει ότι είναι σημαντικός και άξιος. Κυνηγώντα συνέχεια τη μία γυναίκα μετά την άλλη, η γυναίκα του η Μέρη, ε, κάπου έπρεπε να μπει και αυτή στον τίτλο, John and ε, επιτρέπει αυτή τη συμπεριφορά παρόλο που δεν ε, εγκρίνει την ε, απιστία ε, κάνει ότι κάνει τα στραβά μάτια για την συνεχόμενη έτσι μοιχεία που βράζει του Τζόνι σαν μια θυσία για να απολαμβάνει μια δομημένη και ήσυχη ζωή ως ε, σύζυγος πολιτικού. Μαθαίνουμε εδώ λοιπόν ότι ο Τζόνι είναι κάποιος πολιτικός, οπότε Υπάρχει έτσι και το στερεότυπο του πολιτικού που λέει ψέματα, άρα τι, δεν θα λέει και στη γυναίκα του την ίδια ψέματα. Ε, η Μέρη κάνει συνέχεια στο μυαλό της δικαιολογίε για να εξηγήσει τη συμπεριφορά του άντρα της, του Τζόνι και πιστεύει ότι κάποια στιγμή ο Τζόνι θα βαρεθεί να γυρνάει από εδώ και από εκεί ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Ε, πολλά στερεότυπα και πολλές έτσι ε, συμπεριφορές που έχουν ξανά και ξανά το ίδιο μοτίβο. Αλλά όπως σας είπα, αυτό το αφιέρωμα έχει έτσι πολύ έντονη κοινωνιολογική υφή. Ένα γκρουπ για τη συνέχεια επίσης από τα 80's. Ε, ίσως να θυμάστε το ένα και μοναδικό μεγάλο μεγάλο hit τους, She Drives Me Crazy. Αλλά είχαν και άλλα κομμάτια και το συγκεκριμένο με έβαλε πολύ στο τρυπάκι να ξεψαχνίσω τη δισκογραφία τους. Find Young Cannibals, Johnny Come Home. Από τα 1985 λοιπόν μας ήρθε αυτό το κομμάτι. <coughs> με συγχωρείτε. <coughs> με βασανίζει και μια από τις πολλές <laughs> ιώσεις που κυκλοφορούν εκεί έξω. Johnny Camp Home λοιπόν, από τους Fine Young Cannibals, από το ντεμπούτο τους φυσικά με τον ε, ίδιο τίτλο Fine Young Cannibals του 1985 είναι κλασικό κομμάτι της πάντας, όπως και τα περισσότερα άλλα μεγάλα τους ε, hit. Ε, μια όμορφη μίξη από rock και σκά και τα πολύ χαρακτηριστικά ιδιόμορφα φωνητικά του Ronald ε, Gift και καθώς επίσης και μία έτσι jazzy που σολάρει από πίσω το κομμάτι κυκλοφόρησε το Μάιο του 1985 από την ε, London Records και ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή hits ε, της μπάντας. Αυτό και το She Drives Me Crazy. Το κομμάτι έχει την ε, ανατριχιαστική και ρεαλιστική ιστορία ενός ε, νέου ο οποίος το έχει σκάσει από το σπίτι του και ε, η αφήγηση εναλλάσσεται μεταξύ του πρώτου προσώπου εξηγώντας πως ε, έφτασε ο μικρός στην ε, μεγάλη πόλη, πονώντας το Λονδίνο φαντάζομαι και πως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε και μετά η αφήγηση ξαναγυρνάει από την πλευρά των γονιών του και, την, και της χορδιές του, ε, που εκφράζουν ας πούμε την ε, ελπίδα τους και την προσδοκία τους ότι θα γυρίσει πίσω ασφαλής. Johnny Come Home, τι πιο απλό. Ε, το επόμενο κομμάτι είναι από αυτά που είτε θα το έχετε χορέψει στα πάρτι ή μπορεί να το έχετε ζητήσει σε κάποιον από τους ραδιοφωνικούς ε, σταθμούς ε, τύπου έτσι, Love Radio η Τζερόνιμο Γκρούβι από αυτούς που τέλο πάντων αφιέρωναν ε, μαθητές προς μαθήτριες και ανάποδα. Ε, τέλος πάντων είναι αρκετά σεξι κομμάτι, εκεί θέλω να καταλήξω. Hooters, Johnny B. Είναι φοβερό πως ε, κάποια κομμάτια μας έχουν εντυπωθεί τόσο έντονα που θα ορκιζόμουν ότι το hit Johnny B από τους Hooters ήταν ε, πολύ μεταγενέστερο και όμως το 1987 κυκλοφόρησε από την ε, Columbia Records από τον τρίτο στοντιακό τους δίσκο One Way Home είχε γραφτεί από τον Eric Bazilian, Rick Chertoff και Rob Hyman. Ε, το Johnny B, το οποίο μόλις ακούσαμε, κυκλοφόρησε σαν single ε, και έφτασε το νούμερο 61 του ε, top 100 Billboard. Το κομμάτι είχε την ε, αξιόλογη επιτυχία και στη Γερμανία, φτάνοντας το νούμερο 7 για δύο εβδομάδες και ένα βίντεο κλιπ που παρακαλώ το έφτιαξε, αυτά μου αρέσουν, τα κουφά, ο David Fincher, ο γνωστός ε, σκηνοθέτης. Ε, διαβάζω εδώ πέρα ότι έχει ε, διασκευαστεί και με σχετική επιτυχία από το γερμανικό rap group Down Low και από ένα ε, φιλανδικό με τίτλο «Yo» με δύο τελίτσες πάνω το, με αυτά τα ούμπλα τα περίεργα. μεγάλη παραφιλολογία ότι τι μπορεί να σημαίνει, ποιος είναι αυτός ο Johnny B η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι είναι ακόμα ένας νέος που έχει μπλέξει με την ηρωίνη και αυτή είναι που τον ε, κρατάει weak και αυτή είναι που δεν τον αφήνει because there is so much to see και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπως και να έχει το θυμάμαι έτσι σαν να ήταν ε, από αυτά που μπαλαντοφέρνανε θα λέγαμε. Καλησπέρα και στην ε, φίλη Χαρά και καλή εβδομάδα επίσης. Με αυτά και με αυτά, με όλους αυτούς τους Γιάννηδες της λίστας, φτάσαμε προς το τέλος. Ε, ίσως και η επόμενη Δευτέρα να είναι και αυτή αφιερωματάκι. Ε, νομίζω με τόσο ε, που είπαμε για τον Τζόνι Κάς και με αφορμή το κομμάτι που μίλαγε τη γνωριμία του Τζόνι Κάς με την Τζουν Κάρτερ, θα είναι μια πολύ καλή επιλογή να καταπιαστούμε με μουσικά ζευγάρια. Ε, υπάρχουν εμπόλικα και εντάξει κάποια έχουν ε, ε, ευτυχείς ιστορίες και happy endings, κάποια όχι και τόσο. Θα τα πιάσουμε όμως όλα γιατί έτσι <laughs> αυτή η εκπομπή είναι σαν τον αδέσμευτο τύπο ένα πράγμα, δεν ε, κρύβουμε τίποτα. Θα σας αφήσω με ένα group που λέγεται Asleep at the Wheel κοιμόμενη στο τιμόνι δηλαδή και μιλάει για μια ιδιότυπη ε, επιστολή με συγχωρείτε και αυτή την επιστολή δεν τη διάβασε κανείς άλλος παρά ο πιο γνωστός ε, Τζόνι των Ποντών A sleep at the wheel, the letter that Johnny Walker read Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα, μέχρι τότε μην ξεχνάτε, απολαμβάνετε ανεύθυνα Johnny Walker sat at a table in a bar, minded his own affairs, drinking his namesake over the rocks. He was drunk, too drunk to care. When a girl from the bar walked up beside him, and this is what she said. She said a woman came by with a letter for you. And this is what the letter say. Dear John, please, Johnny, please come home. I need your love and the kids, they gotta be fed. And John, if you don't hurry back, I'll be gone. Yes, that's what the letter said. The letter that Johnny John, he got up from the table. Slowly he walked outside. He was thinking of his wife and little children at home and how his drinking had ruined their lives. Then John, he stared off into that street light. And a vision filled his poor, poor heart with dread. For it was him lying drunk there in that gutter, clutching in his hand the letter that Johnny Walker read. And this is what it said. Dear John, please, Johnny, please come home. Mm, I need your love and the kids, they gotta be fed. And John, if you don't hurry back, I'll be gone. Yes, that's what the letter said. The letter that Johnny Walker read. Dear John.